Euskal Herriari zo, gara egunkariaren eskutik. Eta astero bezala Euskal Herriari so egiteko, gara egunkariko kazetari bat izaten dugu gurean, eta aste honetan, ane arrutiren txanda da, egun honen, eh? Kaixo, egun hon. Zer moduz? Ondo, ondo, berriz gueltan. Hoi da, berriz hemen gehala, eta, bueno, zehaztertua dugula Euskal Herrian, eta nola ez, garaiotan, hauteskunde kanpaina hori da, e, kampainan sartuta gaude bete-betean, e, behatzi egun baino ez dira falta, uteskunde egunerako, eta, bueno, kampaina hontan ikusitugu ba, politikarien irudi bitxiak, ez, ba, atzo bertan e, Patxi López kaskoa eta bat azuria jantzita, e, azte honetan bertan ikusi dugu baita Antonio Basagoiti, matxal txiki bati bibero ematen, bueno, egunero iteritzen ekintza horietan sartuta daude gure politikariak. Mhm. Eta, mm -hmm. bueno, luzatuko eh, kanpainakin, zen, bueno, nik uste komunikabide gehienak aigela gautagun nahiko informazio ematen e, eh, kanpaina inguruan, eta, bueno, bakoitzan mm programa inguruan, baina bai aipatu, ba, en, eh, aztik errenpresak egindako inkesta evolutibo bat aldi gehala, egunero argitaratzen bai garan da bai eh, naiz.infon, uh eh, botu intentzioakin osatutako sondeoa da, eta honen arabera, eh, ba, gaurko gaur argitaratzen dian amaitzak begiratuta eh, EAJak eta Euskal Herria Bilduk, eskainu bana egin dute gora e, eh, PS eta PPren kalteako. E, momentu hontan sondeoak eh, esaten du ba 28 aurki lortuko lituzkela urku juren EAJak, eh, hogeita lau, laura mintegin Euskal Bilduk, eh, amabi eh, pesek eta bederatzi basagoitin eh, pepek. Ezkerran hitzak eta upeidek eh, bana mantentzen du eh, bueno, gaurko sondeuan arabera. Zanberda hurrian irutiko ba, bueno, EAJak hogeita zeitik hogeita sortzira indula gora, E, Euskal Herria Bilduk hogeita bitik, hogeita laura, eta, bueno, hauek gora induen bezala, ba, PSEK eta PPEK indue bera, e, bakoitzak bina alki galduz, eta, bueno, hor daude eskerranitza, e, bikin, bi alkikin edo hasi izan urrian iruan, eta e, guain gaurko maitzen arabera, bat lortuko luke eta UPyD bate gabe izana, ba bueno, bat lortuko luke. Gero e, eh, kanpaina inguruan esan eh bueno, amaika televista adibidez eh, jarraipen berezia egiten nahi dala eta gaur gauian eh, eh amarretatik aurrea Mikel Arana izango due eh horren irukazetarik kasetarik elkarrizketatzo elkarrizketatzen hauek eta hor izango dira baina garako zuzendaria eh peio Eta joa bizen Urtzelai. Eh, berriakoa, eta bueno, irugarren bat eh, hor txandatzen nahi dia egunero. Mhm. Beraz gauzak estu ditugula, eta bueno, ikusiko dugu hogeita baten ondorioak zein diren, eta guk gurean jarraituko dugu, asteari errepaso bai. hori eginez, ne? Parot doktrina bi preso aske utzi zituzten atzo, baina beste guztiak ez? Hori da, hori da. E, atzo aske gelitu zian, e, bat, eta Itziar Martinez, Euskal Tuzo Politikoak, baina e, esan berda hiru eta bi urte orain dela hiru urte eta bi urte hauek e, aske kalean bertzutela eta e, beste bueno beste guztiak eta aipatzeko dira beste 15 presok e, duela euren parodoktrinakin, E, zeizane, ba, bueno, atzo amazazpi kasu edo aztertu zian, eta bi, e, bi hauei bakarrik eman zitzaien e, askatasuna eta beste amagostek beraz ba, barruan jarraitze du. Ba, dakizun en Estrasburgotik, eh, Europako Giza Eskubideen hausite giak, e, eh, Inez del Rio askatzeko eskatu zion estatu espainolari, eta ba, honen ari da, kartzela zigorra lusatzean aurkako elegitak arkeztu ditu, e, dituzte bat presok, eta ba, hori, atzo amazazpitik, esan zela, ba, bi, bi bakarrik onartu ditu datorren astelenean beste hogei bat errekurtso aurkeztuko dia Estrasburgon, eh bueno, abokatuak espero dute baina ez berdion kasuan bezala ba ebazten positiboa izango dutela, baina ba ikustean bezala gero estatu espainolean dakau arazoa ez diola kasoikiten ikiten e, ba hori e, europatik datorren agindu horrei mhm. ikusiko da ber e, jarrai dezagun aurrera aste honetan e, E, enara Rodríguezek e, jasan duen erasoa eta bueno, e, nola salatu duen e, prentxan. Bai, hori da, e, bueno, pentsatzia bakarrik e, otzikara amateigo, bai. ez? Enara Rodríguez, e, Arkaitz Rodríguez, Arkaitz Rodríguez presoan arre bai gertatu zaiona. E, enara Rodríguez e, logroñotik bueltan zetoren, anaia bisitatzetik e, bueltan, eta, bueno, ama bian zetorrela, ba, kotxe bat eh, jarri zitzaion ondoan, ba, abiadura berdinan, ez, ez aurrea ezatzea, e, alako batian ba, bere karrilan sartu zitzaion, eta, bueno, e, enarak zea, e, kontrola galdu, eta gelditu inberri zantzun. E, kotxe hortan bigizonezko zeuden, eta, enara gestea derrigortu nahi izan zuen, baina, bueno, enarak eh, ez ez zantzion, eta orduan izan zan eh, bere izan ez deitu zuenean, eta en, en, plaka, polizia plaka erakutsi zuenean, eh, enara dokumentazio eskatu, eta honek, eh, bueno, e, eh, lehioa irikizunean dokumentazio emateko, e, hauekatia iriki, en, tiraka irainka lurrea bota, horren izan zuen lurrian, eta, eta bueno, e, bortxatzeko mehatxuekin, e, ukitu ere intzuten, bueno, humilazioten gabean, eta, bueno, alako batean, e, lepotik heldu eta, bueno, gortu zuten kotxean sartzea, eta esan zuen e, altzun askarren aldeiteko handik, berriz ikuste bat zuen, bueno, etzula, etzula kontatuko, ez? eh kamar Ara minutu intzitun kotxean abiadura bueno, sekulako abiaduran, horrek dakan e, eh, arriskoekin bai. konturatu zen arte, ba, ba ze, ze lortu nahi zuen horrekin, ez? Uh Ba, daiek parte hartze zuzen bat izan gabe, ba iztripu bat eragitia. Eh, ez da ala izan, enarak kontatu du. Eh, zela prentzian publiko indu, eta bueno, Donostiko hasitegian eh ba salak eta bajarri du. Ba, hola, e, irakurri utxak e, otzikara eta entzutian ba gehiago eragiten duen gertakizuna izan da hau astea markatu denetako bat. Eta bueno, aipatzekoa baita e, ikasleen atzoko greba. Hemen aipatu dugu Arsoaldean eregin nabarmena izan duela, eragin handia, baina bueno, Euskal Herri osoan eta beste komunitatetan baita Bai, eh Euskal Herri, Ego Euskal Herrian mintzaten eh, erantzun zabala izan du e, lau hiriburutan da zuk esan bezala ba e, herritan baita ere e, bueno milaka ikasle e, estatu espainoleko ba beste hainbat naziotako ikaslekin batera deitutako greba deialdi hortan e, ikasle hartzalen arabera amasei mila izan zian e, euskal herrian eta batez ere mo, erantzun handiena bilbon eta iruñan izan zula mm -hmm. izan E, deialdia ba, ba, ba azken ikusten nahi eh, madriletik e, ere etorri eta etorri ari murrizketa hoien kontra ez, eta batez ere, ba, en eskuntzan, esarri nahi murrizketan kontra, eta baita, ba, unibertsitate matrikulako tasa hoien igoeraren kontra, eta eta ba hori Euskal Herriko Unibertsitatean, e, Nafarroko Unibertsitate Publikoan eta Mondragon Unibertsitatean, ba, ikasle hartzaren arabera, uneko laro eta marreko jarraipena izan zuen. E, naipatu ba, Bilbon iztiluak izan ziala, e, lakoako gobernuan egoitzan e, ikasle batzuk barroa sartu zian eta ertzaintzak atera zitun, e, laro eta gora identifikatu zituen, eta, bueno, ipatzeko ere, ertzaintzaren furgoneta batek, e, bertara atzerakoan, ba, bien makume harrapatu zitula bidian, eta ospitalera eraman berri izan zituztela, e, gazteizen ere izan zian kargak, eta baita Nafarroan ere, e, eta, bueno, iruñan, bueno, azkenengo bolaran ikusten aigan iztilua errepikatu zian, egun pertsona inguru identifikatu zituen, eta bueno, aipatu ditugu alda aldarrikapena, ba kontra eta gero baita aipatu, ba aste honetan ber ministroak bota ditu nizak e, eh, izan zutela isla ato, ba gutuko esan espainolizatu nahi du, bueno, catalan egin zien referentzia, baina bueno, badaki bai, bai. Eh, da. Bai, bai, bai. Eh, zaigun. da, eragin tentsaiatuko <laughs> diela. Bai, eta hori hori de aipatu zuen. Hoxe ikaslien atzoko greban inguruan esan gaur eh, herri askotan baita ere eskolak herri eskolak antolatu dituztela eta mhm. guk aurrea jarraituko dugu irrati lizentzien banak eta egin dutelako. Bai, bueno, oraindik eh, datuak ez dira ofizialak, mhm. eh izan ber ba Laroita, mila behatzen da, laroita behatzitik e, egin gabe zeola, eta e, bueno, lakoako gobernuak ba hori e, lehiak eta edo hogeita malau licentzia bana, irrati licentzia banatzeko horietatik amaika euskera utxezkoak. E, Azte honetan ba, onartuak izan dian proposamen oiei email mail bidez adirazizai ba, onartuak izan diala baina ez, e, ez da ez da maitza definitiboa. Aholku batzordiak jakinarazi die eh, onartuei e, ba hori, ba 15 eh, dazke e, dokumentazio eta aurkezteko, ez? Mhm. Eta bueno, ba iga pizkanaka pizkanaka batai eta bestia galdezka eta idea ba, ba osatzen nola geldituko litzaken banak eta hori, puzle hori. Eta, bueno, esan dezakegu, eh, amaika irratiai ba, amaika irratia osatu dut, ba, amaika telebiztak, infosazpik, eta, bueno, herri ezberdinetako elkarteak, mhm. eta amaika irratiai e, eh, sortzi licentzia eman dizkioela, gainea e, eh, bueno, orkestu leku guztitan e, puntuazio altuen alortu du, eta, bueno, ba, ordune, lehenengo postuan gelditu da, eta sortzi licentzia lortu ditu. Alde hortatik, ba, ba, bueno, e, albizte positiua, Baino, eh, berdu, baguke garak, bazula proiektua, gara bai. irratia osatzekoa, eke da gararen enpresa editoria do, eta ekei ez die bat deare eman. E, garan proiektua e, bi izkuntzetakoa zen, bai. eta ez die e, bat deare eman. Gara bezala, gelitu dia kampuan, badidez, tastas eta alabedi, bai, alabedi bai. bai eman dio gazte izen en, euskerazko, bat, baina e, bere, ba, goita marrurteti, inguru en, abian duten proiektu hori, ba, kanpoan gelitu bat, baita tastaz bilbokoa ere, mhm. eta baita kanpoan geratu dia bilbo iria, bizkaia irratia baita, Eta, bueno, e, osatzen guazen bezala ikustea, ba, adidez, onda baskak e, eh, bakarra lortu dula, mm -hmm. zerrek en, iriburu, oza, zerrek bi bakarrik lortu ditu orain, lenoti bazitun beste batzuk, orain lortu du gazteizen eta bilbon, ir, eh, bi bakarrik ez bia, baino, baino leku garrantzitsua oh, dira, ez? E, gazteiz eta, eta bilbo. Eta, bueno, e, ikusiko da nola gelditzen da panorama, baina, bueno, pixkat, e, ez dakit, usaitxarra bai. atu dioguke banaketa. gainera, bain ba, beste urte eta gero ez dia banatu eta hauteskundia baino amarregun lehenu, bain du banaketa hau, eta, bueno, aurreazia dakau, bueno, jarri en, atzo argitaratu genuen, e, gara irratia bintzat, e, impugnazioa, bueno, Erantzun horiek ofiziala dianian bai. impugnazioan pentsatuko dula eta bueno, ikusiko du paso ematen ditugu Horrek ere emango du beraz, ze esana, hane gaur eguraldi txarra dela eta ezakit zineko proposamenarekin zatoz? Ba bai, e, proposamen batekin bukatuko du, e, ze, bueno, gaur e, estrenatzea, bai paz, pelikula, e, patxoteieriak idatzi du, eta no, gidoia beria da, eta patxoteieria beak, eta aitor mazok zuzendu due. E, nik izan berret, zinemaldian ikusi nula, eta asko mm gustatu zitzaidan, orduan eh, horrelatio <laughs> gomendatu izuet, da Euskarazko komedia romantikoa da, e, Gorka Otsoa, Zara Kozar, e, Barbara Goenaga, Itziarra Tienza eta Mikel Losa daude e, da hilza horraktore lanetan, Eta, bueno, historia, ba, da, e, lagun kuadrila bat hauek eta, bueno, e, Sara Kozarriken antzesten duen neska, ba, itzorian dao, eta, ba, ongi gelitzeko edo, gorka esaten dio, ba, beakin maite minduta daola. Mm -hmm. Zerretuko, ba, Sara ez da lailko, eta... Eta hor kontu. Eta da, ba, gezurra, gezurra natzetik, ba, ezin, ezin atea. Eta, bueno, ez zuet, eh? Zan e, dezu bezala, gaur egualdiak ez du laguntzen, <laughs> ba, zineako, zinea joteko aukera hona, eta gaina, ba, euskera zindako pelikulak ez ditugu gehi egizaten, azken mhm. bolaran, bai, azken bolaran nahi, ja, batzuk ateatzen, baina, baina, bueno, hau oso gomendagarria. Ba, ne, arruti, eskerrik asko, gaur gurian izateatikan, eta hemen dikiru aste artere. Iru aste arte arte. <laughs> Bueno, aio. Vale, venga, gero arte. Euskal Herriarizo gara egunkariaren eskutik.